Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվար 31-ն է, տարվա 31-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1924 թվականի հենց այսօրը Խորհրդային Միությունն ընդունեց իր առաջին սահմանադրությունը։ 1953 թվականին Հյուսիսային ծովում տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով զոհվեց 2551 մարդ։ 1968 թվականի այսօր աշխարհի ամենափոքր կղզի պետությունը Նաուրուն հրճակեց իր անկախությունը։ Այսօրը ծնվել են 1715 թվականին ֆրանսիացի փիլիսոփա մատերիալիստ Կլոդ Ադրիան Հելվեցիուսը, 1797 թվականին ավստրիացի կոմպոզիտոր Ֆրանց Շուբերտը։ Նա գրել է շուրջ 600 վոկալային ստեղծագործություն, 9 սիմֆոնիա, նարարյալ հանրաճանաչ անավարտ սիմֆոնիան, հոգևոր երաժշտություն, օպերաներ եւ մեծ թվով կամերային եւ դաշնամուրային գործեր։ Հայտնի է իր յուրահատուկ մեղեդային եւ ներդաշնակ ոճով։ Շուբերտի կենթանության օրոք նրա ճանաչումը սահմանափակված էր երկրպագունների ոչ մեծ շրջանակով Վիեննայում, սակայն նրա աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրությունը նկատելիորեն մեծացել է մահվանը հաջորդած տասնամյակում։ Ֆելիքս Մենդելսոնը, Ռոբերտ Շումենը, Ֆերենց Լիստը, Յոհանես Բրամսը եւ 19-րդ դարի այլ կոմպոզիտորներ հայտնաբերել ու հրապարակել են նրա ստեղծագործությունները։ Ներկայումս Շուբերտը դասվում է դասական կոմպոզիտորների վերջին եւ ռոմանտիզմի վաղ շրջանի կոմպոզիտորների շարքին, հանդիսանալով 19-րդ դարասկզբի այն կոմպոզիտորներից, որոնց ստեղծագործություններն առավել հաճախ են կատարվում։ 1860 թվականի հունվարի 31-ին է ծնվել հայ գրող եւ հասարակական գործիչ հրատարակիչ Ատրպետը։ 1898 թվականին բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արամ Աբրամյանը, 1911 թվականին բուլղարացի Գուշակ Վանգան, 1924 թվականին վրացի կինոռեժիսոր Թենգիզ Աբուլացեն։ 1929 թվականի հունվարի 31-ին է ծնվել գերմանացի ֆիզիկոս Ռուդոլֆ Լյուդվիգ Մյուսբաուերը։ 1931 թվականին նկարիչ Ռաֆայել Աթոյանը։ 1931 թվականի այսօրն է ծնվել բժիշկ դեղաբան Էմիլ Գաբրիելյանը։ 1935 թվականին ճապոնացի գրող, արձակագիր, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Կենզաբուրո Օեն։ 1981 թվականի հունվարի 31-ին է ծնվել ամերիկացի երգիչ, դերասան, 4 Emmy եւ 9 Grammy մրցանակների դափնեկիր Justin Timberlake-ը։ Այսօրը տոնում են Նաուրույում այսօր անկախության օրն է։ Այսօր հունվարի 31-ն է, տարվա վարտի մնաց 334 օր։